Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan raidījums ielūdz Grigors Kūla, pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šīs nedēļas raidījumā runāsim par bērnu morālo attīstību, taču kā parasti mēs raidījumu sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns Grigors Kūlā, un tūdaļ pēc tam arī jums būs iespēja dzirdēt iknedēļas aptauju ar vienu no skolas studentiem par viņuprāt vērtīgākajiem iegūmiem mācoties šajā mācību gadā Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapelā Tezē lūkšana. Katru otrdienu pulkstens deviņos no rīta svētbrīdis striķu pamatskolā. Otradien pulkstens sešos vakarā skolas kapelā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien pulkstens septiņos vakarā skolas kamīnzālē Alfas kurs. Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. 9. un 10. maijā skolā rekolekcijas par tēmu Trīsvienība. Garīgais vadītājs, mācītājs Artis Druvietis, vieslektors Bīskaps Džeralds Vitigereza no Ugandas. Skolas raidījumu ierakstus tagad var noklausīties Kristīgā radio mājaslapā Ja vēlties uzaicināt Gregors skolas pārstāvus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. LV. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregor skolā? Es no šī mācību gada Gregor skolā ieguvu jauns draugs, ka man iepatikās bērni, ka es varu kalpot tagad pie bērniem gan svētdienas skolā, gan arī palīdzēt tā kā auklīt, un arī, ka es tagad varu pat sākt jaunu dzīvi. Kam tu ieteiktu mācīties Gregor skolā un kāpēc? Es ieteiktu mācīties Gregor skolā tiem, kuriem Dievs uzrunā, tāpēc, ka te var visu apgūt un uzzināt vairāk par Dievu. Dzīvība ir mana banga pret krastu. It kā parasta lieta, taču tik neparasta. Nākdams tik ilgi un tālu, nu esi pienācis klāt. Dzēja ir valoda, kurā visu var sarunāt. Oh, oh, oh. Zini, viss bijušais un arī turpmākais starp mums būs ne mazāk, ne vairāk kā noslēpums. Varbūt pirms tevis tā bija mana iegriba vai griba. Taču tā var iemiesoties vien dieva mīlestībā. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Klausies nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Un kad manis vairs nebūs vien pantulē, veri plīvos, tad zini tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos un kad manis vairs nebūs vien pantulē, veri plīvos. Kad zini tavs tēvs, tomēr vēl kaut kur dzīvos. griezienā rakstīts. Mans zobens nekad vairs neatgriezīsies makstīt. Esmu izgājis karā ar šo ugunīgo pļāvu. Ne tikai ar savu, nu jau arī ar tavu. Oh, oh, oh. Oh, oh. oh. gadu daudz, cik šī pasaule smaga. Nu, divi dārgi brāli, jūs jau esat melns aiz nāga. Tas ir tik daudz celt kopā kaut nieku. Nebīsties skumjus, skumsti dievam par prieku. nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie kad manis vairs nebūs vien pantulēveri plīvos. Tad zini, tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos. Un kad manis vairs nebūs vien pantulēveri plīvos. Tad zini, tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos. Salamana pamācība 22. nodaļā, 6. pantā mēs varam lasīt tādus vārdus. Māca savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Runājot par bērniem un runājot par kalpošanu pie bērniem, droši vien mums ir vairākas būtiskas lietas, kādēļ mums ir vērts par to domāt atsevišķi. Pirmkārt, daudziem no mums pašiem ir bērni, kurus Dievs mums ir uzticējis un kurus mums ir jāaudzina, un otrkārt, daudziem no mums mūsu kalpošanā tiešāk vai netiešāk nākas saskarties ar bērniem un kalpot arī pie viņiem. Un tajā brīdī mums aktuāls kļūst šis Dieva vārds, kas mums liek mācīt bērnam viņa ceļu, jeb ievirzīt viņa dzīves virzienu tādā veidā, lai viņam no tā neatstājoties, kā tas dabiski notiek tas, kas bērnībā ir ielikts, tas ir ļoti dziļi ielikts, lai viņš varētu nonākt pie kaut kā laba, pie kaut kā vērtīga un īsta, pie paša Dieva. Un tas jautājums, kāds rodās šajā brīdī, droši vien ir, kādā veidā mēs varam to darīt. Kādā veidā mēs varam kalpot pie bērna ar Dieva vārdu, kādā veidā mēs varam ievirzīt viņa dzīvi, lai šī dzīve varētu ritēt kopā ar Dievu. Es domāju, ka nevienam normālam kristietim nav šaubu par to, ka tas ir ļoti būtiski pašos sākumos, pašās pamatos būvēt šos pamatus uz kungu Jēzus vārdu. Tā lai vienā dienā viņam nebūtu šis viss dzīves nams jāpārbūvē no nulles, kā daudz no mums to esam piedzīvojuši, bet lai viņam jau no pašiem sākumiem būtu labs, stabils pamats un dzīve kopā ar Dievu, pazīstot Dievu. Taču droši vien daudziem no mums kristiešiem atšķirās šis viedoklis par to, kādā veidā mēs to varam darīt. Mēs varam varbūt atrast tādas divas galējības. Viena varbūt teikt, ka kaut kādas metodas un psiholoģijas un tādas lietas ir visas pilnīgi garām. Vajag tikai patiesa mīlestība, dedzība, dzīvot pašam kopā ar Dievu, tad arī bērni, kas tev ir līdzās, viņi to pārņems. Un tajā ir sava daļa taisnības. Ir arī kaut kāds, varētu teikt, otrs grāvis vai galējība, kur cilvēki saka, ja tev nav metožu, ja tev nav skaidrs, kādā veidā bērns aug, attīstās, un ko kurā vecumā viņam var dot, un ko viņš vēl vienkārši nespēja sagramot, tad ar visu savu lielo mīlestību un dedzību tā kunga lietās, tu bieži vien aizšauj garām. Un rezultāts ir tāds, ka tu varbūt pat nodari postu, gribēdams labu. Un droši vien, ka tas ceļš, kā daudzās lietās arī šeit, ir kaut kur pa vidu starp tiem abiem grāviem. Protams, ka mēs atzīstam, ka izšķiroši būtiskais un svarīgais ir mūsu paša ceļš kopā ar Dievu. Ja mēs paši nestaigājam savā dzīvē kopā ar viņu, ja mēs paši nepazīstam Dievu personīgi, ja mēs neesam ikdienas sarunā ar viņu, tad ir ļoti tāda maza un naiva cerība, ka mēs kādu citu varētu atvest pie Dieva, arī bērnu. Tātad ir ļoti būtiski tas, ka mēs mīlam Dievu un mīlam to cilvēku šajā gadījumā bērnu vai bērnus, pie kā tad mēs gribam kalpot. Un tajā pašā laikā ir ļoti būtiski un svarīgi, ka mēs neesam akli un ka mēs lietojam arī prātu, kuru Dievs mums ir devis, un lietojam to, lai izzinātu, kādus dievs mums ir radījis, un izzinātu arī to, kādā veidā bērns aug, attīstās, un kurā laikā, kādā veidā mēs ar viņu varam runāt, un kurā laikā varbūt mēs nevaram gaidīt no viņa tādas lietas, ko mēs gaidīt no pieaugušā, un neuzliekam bērnam to jūgu par smagu vai nepanesamu vai vienkārši neustveram. Un tādēļ radās arī doma veidot Gregors skolā lekciju kursu un arī šo raidījumu pēc tam par tematu bērnu morāla attīstību. Vienkārši mācīties, izzināt, kā bērns attīstās un veidojas morālā plāksnē. Un no tā mēs varam tad katrs pats izdarīt secinājumus, ko un kā mums būtu vērts darīt un runāt un kādā veidā mēs varam kalpot pie bērniem, un kādā veidā varbūt mēs izdarīsim tikai sliktākajā gadījumā lielu postu, labākajā gadījumā vienkārši būsim vējā runājuši, kā Pāvils saka. Lai par to runātu dziļāk un plašāk, mēs tagad aicināsim uz sarunu Rīgas krusta draudzes mācītāju Ivaru Jakobsonu kurš nu pat kā ir beidzis lasīt lekciju kursu bērnu morālajā attīstībā Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā. Kas tavuprāt bija svarīgākais lekcijā par bērnu morālo attīstību? Gatavojoties šīm pārdomām lekcijai par bērnu morālo attīstību, man pašu kaut kā uzrunāja tie vērojumi, ko par morālu attīstību vispār cilvēkam saskatīja viens no psiholoģijas pētniekiem Lavrents Kolbergs, kurš redz tādas trīs attīstības fāzes, apmēram līdz septiņu gadu vecumam pirmā fāze, otrā fāze ir jauniešu vecums un tālāk. Tādas trīs lielas daļas, pat nenovelkot lielas gadu skaitļu robežas, kā to citi psihologu pētnieki rāda, sadalot dažādas pirmsskolas, sākuma skolas, pamatskolas, jauniešu briedumu gadu posmos. Tas man atgādināja kaut ko tiešām no Bībeles, kas patiesi ir saistīts ne tikai ar atsevišķu cilvēku garīgo un morālo attīstību, spēju spriest par labo un ļauno un piepildīt to, bet tas atgādina pat visas cilvēces svēto vēsturi, kā tas aprakstīts Bībelē. Un tas pirmais posms bija saistīts ar tādu pirmskonvencionālu attīstības laiku, kad cilvēks mācās labo un ļauno no dzīves situācijām. Kā bērns, kas tausta robežas, kas reaģē uz to, ko vecāki par to teiks, ko citi par to sacīs. Var sakot, mācoties no sitieniem, no vārdiem, kas nāk. Un tas man atgādina bibliski to posmu, kas ir kopš grēkā krišanas, kad Ādams un Ieva ir izraidīti no paradīzes dārza un piedzīvot dzīvē pirmās ciešanas, nāvi, pat ģimenē slepkavību, visu to, ko ļaunums izraisa. Šī pirmā fāze atrisinās ar to, ka cilvēks kaut ko iemācās. Nu, tas Psihologs uzskatīja šis Kolbergs, ka tas beidzas ap septiņu gadu vecumu parasti, bet citiem tas varbūt ievelkās visu mūžu garumā, tā arī neiemācoties kaut ko labu, taču tas atrisinās ar to, ka Dievs dod atbildi, viņš iedod likumu. Šie dod baušļus. Tad, kad cilvēks nonāk kopā ar mūzu pie Sinai kalna, saņem desmit baušļu plāksnes, iesāks tā saucamais konvencionālais morālās attīstības posms, kad cilvēks zina, kas ir labs, kas ir ļauns, mācās to izvērtēt, bet vēl aizvien darbojas tas grēks, kas ir palicis cilvēkā, par ko Pāvils vēlāk rakstīja. Es labo gan gribu, bet nedaru. Slikto, ko negribu, to es izdaru. Parādot to, ka cilvēks gan var labi zināt, bet viņš nav spējīgs to līdz galam īstenot un piepildīt. Un tad, kad Dievs dod risinājumu arī šai problēmai, tad šī problēma tiek atrisināta pie Jēzus Kristus nāves, pie krusta, kad grēki tiek piedoti, cilvēks tiek atbrīvots. No vainas, no pagātnes, no grēku nastām, un tiek apsolīts svētā gara apsolījums. Un tas ir tā saucamais pēckonvencionālais posms, kad tas morālais likums, Dieva likums, mīlestības likums tagad ir ierakstīts beidzot cilvēka sirdī. Viņš cilvēkā dzīvo, un tad vairs cilvēks labus darbus un arī atturēšanos no ļauna dara nevis tāpēc, ka viņam būtu bail, tāpēc, ka viņš zina, ka tā būtu pareizi, bet tāpēc, ka viņam sirds to liek, jo tā ir Dieva gara atjaunot un izmainīt. Tie jau ir gara augļi kā mīlestība, miers un prieks, tādi gandrīz abstrakti jēdzieni, bet kas zina, kas ir labs un kas ir ļauns. Un es gribēju teikt to, ka cilvēks noiet šo posmu, no grēkā krišanas līdz sinai kalna likuma došanai, līdz grēku piedošanai kopā ar Kristu un nonāk pie vasaras svētkiem, uz kuriem mēs tagad baznīcas gada gaitā ejam, kur Dievs ieraksta likumus mūsu sirdīm, lai mēs laimīgi un atbrīvoti tajā dzīvotu. Un tā ir tā morālā attīstība, ko piedāvā Bībele, ko patiesībā arī psiholoģijas pētnieki saredz, ka tāds attīstības veids notiek cilvēkā attieksmē pret likumiem, normām sabiedrībā. Cilvēks sākumā mācās no dzīves, tā burtiski mėsīgi, caur sodu un atalgojumu. Tad viņš kaut ko iemācās, bet ar to mokas kādu laiku, jo nespēja to līdz galam piepildīt, nav vēl pilnīgs. Bet tad tas ierakstās viņa sirdī un kļūst par viņa dzīves vērtību sastāvdaļu, kad viņš atrod savu piepildījumu viņš ir laimīgs ar to, viņš dzīvo tajā. Tad tas ir nevis tāds nožēlojams stāvoklis, kurā viņš sev nemitīgi šaust, no nu, es neesmu pietiekami labs, bet tas ir viņa prieks darīt dievprāt, darīt normas, kas atbilst mīlestības labākai izpratnei. Un ar kuru brīdi tad bērnā likt iekšā šo labo vēsti, no cik gadu vecuma un, un ar ko vispār ir jāsāk? Tad sākumā bērns mācās no soda un no tās pozitīvā stimula. Kā tas izpaužās? Jā, šī lekcija patiesībā bija par bērniem, kā misionēt pie bērniem, kā strādāt ar bērniem un kad strādāt par bērniem. Manuprāt, nekad nav par agru, tikai jautājums ir, vai mēs spējam atbilstošā veidā aiznest šo vēsti. Mūsdienās tagad ir tā, ka viss tiek stimulēt uz tādām bērnu pašām izvēles brīvības iespējām un tiesībām, visādas tiesības un likumi, ko bērni zina, bet ja nav ielikt šis morālais pamats, piemēram, desmit baušļi, mīlēt dievu un savu tuvāko, tad jau nevar dot brīvību, jo tā brīvība pārvēršas par tādu perversu haosu, kurā katrs pēc sava prāta dara, ko grib, un īstenībā dara daudz ļauna, nodarot saviem vienaudžiem, vecākiem un jaunākiem. Un tāpēc, jo ātrāk, jo labāk. Un tas ir tas posms, ko nevar aizvietot neviens profesionāls, ne sociālais pedagogs, ne skolotājs, pat ne mācītājs, un baznīca nevar izdarīt to šajā pirms septiņu gadu vecuma laikā, ko var izdarīt visvairāk un tikai un pamatā tieši ģimene. Ģimene, ģimene un ģimene, tētis, mamma, vecvecāki. Jo kā arī statistika rāda, ka cik es pats reiz vienu pētījumu veicu pie studentiem, ka 70% no jauniešiem, kas izvēlas piederēt pie baznīcas, ticēt dievam, tas viss viņiem ir sācies tieši ģimenē. Tātad katrs, pirmais, otrais no trim bērniem, kas izaug, to visu vispirms redz ģimenē. Tam ir milzīga ietekme un nozīme. Un tādēļ tas ir jāsāk pēc iespējas ātri. Un droši vien, ka sākumam jau varētu pietikt ar apzināšanos, ka dārzā nekas labs neizaugs, ja tur neko nesēja, nestāda. Tā tas būs arī bērnos. Bērni mācās no viss, ko vecāki dara, bet ir kādreiz mērķiecīgi jāpiestrādā pie tā, lai vecāki saprastu, ka viņu audzināšana nav tikai pēršana, un audzināšana nav tikai vest pie rokas tādās parastās sadzīves lietās, bet kā dievvvārds pavēl arī vecākiem mācīt bērniem dieva vārdu kopīgi lasīt Bībeli, klausīties stāstos, iet uz baznīcu, iet uz svētdienas skolu. Šis laiks līdz septiņu gadu vecumam un līdz pat pirmām četrām klasēm skolā, līdz pat 11 gadiem, ir ārkārtīgi pateicīgs priekš Dieva vārdam. Tad bērni ieaug tajā un tajā dzīvo, un tas paliek uz visu mūžu. Bet eh, dažkārt vecākiem ir bailes. Ja nu bērns uzdos tādu jautājumu, ko es nemācējuši atbildēt, piemēram, kas notiek pēc nāves, ko tādos brīžos vecākiem darīt? Ir jautājumi, ko vecāki jūtas nekompetenti atbildēt. Priekš tā varētu palīdzēt grāmatas, bērnu literatūra. Latvijā arī ir jau latviešu izdotas grāmatas. Piemēram, man ļoti patīk skandināvu rakstnieces Karas Viņas grāmatu sērija, kas stāsta ir saistībā ar vienu meiteni un tās piedzīvojumiem ticīgā ģimenē vai mans trusītis nonāks debesīs, tur arī ir brīnišķīgi jautājumi un skaistas atbildes, kas palīdz vienkāršā veidā uzrunāt mazākos. Man īpaši spilgti palicis atmiņā, ja tu uzdod jautājumu par nāvi un mūžīgo dzīvību, viens stāsts no tās pašas karas vinis, kur uh, kādu nakti meitenei mājās iezvanas telefons, kas vēstīja, ka mirusi vecmāmiņa. Un šis bērns jautā savai mammai, kas tagad ar vecmāmiņu notiks, un mamma atbild pavisam vienkārši. Tagad viņa ir aizgājusi pie Dieva. Un jāsaka tā, ka bērniem, kā tajā stāstā redzams, pietiek ar ļoti vienkāršu atbildi. Viņa ir aizgājusi pie Dieva. Bet tie secinājumi un tā tālāk attīstība kādreiz rada korekcijas nepieciešamību runāt par to vairāk. Sākumā bērnam pietika, bet viņš to saprata tā burtiski, ka vecmāmiņa kaut kur ir aizbraukusi tagad. Viņi paviesosies pie dieva un tad <laughs> brauks atpakaļ. Ja? Viņi atkal tiksies. Bet aiziedam uz bērēm, šī meitenīte secina, ka mm, vecmāmiņa nekur nevar aiziet. Viņa aiznes uz kapiem un apglabā. Un tā bija šausmīga vilšanās šai meitenei, ka mm, māma šķiet ir piemānījusi viņu pirmkārt. Vecmāmiņa ir pazudusi, aprakta. Un kuram gan ir labi, ja viņu ieliek smiltīs un uzbēr virsū? Un liels bēdas ir, liela vilšanās. Tad vakarā notiek šī saruna, kad mamma mēģina bērnam stāstīt, kas īsti notiek un ko viņa saprata, ko viņa nepateica, vai ko bērns neizjuta, kā, kas būtu bijis jāsaprot. Māma stāsta, ka lūdzu, cilvēks ir no divām daļām no miesas un no dvēseles - redzamais, neredzamais, fiziskais, garīgais. Un tā miesa ir kā māja, kurā cilvēks dzīvo uz šo dzīves laiku, bet tā dvēsele ir šis neredzamais, kas mīl, kas priecājas, kas jūt, ja, kas paliek. Un lūk, tad mamma saka, tad, kad mēs vecām apglabājām, tad tā ir miesa. Bet dvēsele ir aizgājusi pie Dieva. Tā ir tā atbildi, kas palīdz bērnam raudzīties tālāk, ka cilvēks ir kaut kas vairāk nekā acīm redzamais un taustāmais. Kā Sālamans kādreiz raksta savā gudrības grāmatas trešā nodaļā, Dievs ir brīnišķīgi cilvēku radījis, ka mūžību ielicis cilvēku sirdī. Un lūk, tad šī meitene to atrisinājumu dabūna beigās caur šo smago pārdzīvojumu un vilšanos, ka patiesībā kaut vecmāmiņa tika apglabāta smiltīs, ka īstenībā viņa tur sen vairs nav. Viņa ir pārcēlusies no šīs dzīves mūžībā Tātad viņa ir aizgājusi pie dieva, kaut fiziski tas tā neizskatījās. Un tas interesantākais ir tajā, kā māte mēģina šai meitenei stāstīt. Viņa saka, redzi, arī mums bija veca māja, bet tad mēs tur nevarējām vairs palikt, jo viss bija novecojis. Tur bruka kopā, logi neturās, ir augsts. Un tad tēvs uzcēla jaunas mājas, un mēs labprāt pārcēlāmies uz tām jaunajām mājām. Un jāsaka tā, ka šī līdzība konkrēti par pārcelšanos no vecām mājām uz jaunām mājām, palīdz šim bērnam saprast, ka lūk arī vecmāmiņa no vecām mājām pārcēlās uz jaunu, kur nebūs vairs sāpes, bēdas un pat nāves vairs nebūs. Viss būs tapis jauns, tā Bībele to saka. Lūksim Dievu! Svarenais mīļais debes Tēvs, paldies, ka Tu esi mūsu Tēvs, un paldies, ka mēs varam būt Tavi bērni, ka Tavā priekšā mums nav jāizliekās un jāmēģina būt pieaugušiem, ka tavā priekšā mēs varam būt tavi bērni, par kuriem tu rūpējies un kurus tu saproti, par kuriem tu gādā. Mēs te pateicamies Dievs arī par to, ka tu mums esi devis bērnus, gan savus, gan bieži vien uztic būt kopā ar citiem bērniem. Un mēs tev lūdzam, kungs, ka tu arī mums ļauj pazīt, saprast, neatstumt, bet pieņemt ar izpratni tos bērnus, kurus tu mums uztic ikdienas. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka Tiešām mēs varam būt kā tēvi un mātes, pēc iespējas līdzīgāki tev kā tēvam. Māci mūsu kungs saprast mūsu bērnus, māci mūsu kungs runāt ar viņiem tā, ka viņi mūs saprot. Īpaši kungs lūdzam svētī katru cilvēku, kura kalpošana ir bērnu kalpošana. Svētī visus svētdienas skolas skolotājus, svētī visus, kas veido nometnes bērniem, svētī visus, kas kalpo bērnu namos, svētī kungs un dod savu gudrību bagātīgi visiem, kurus tas aicinājis kalpot pie bērniem un lūdzam Tev, Kungs, palīdz mums neaizmirst, ka arī mēs esam bērni Tavā priekšā, lai nekļūstam pārāk pašgudri un paštaisni, un lai nemēģinām lietas darīt paši bez Tevis. Kungs, lai tiešām Tava griba mūsu dzīvē var pilnā mērā piepildīties, un lai Tev, Kungs, no tā ir gods un slāva, gan tagad, gan mūžībā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.